يلومونني في اشتهاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله Kažu da je jako teško napraviti dobar uvod u predavanje. Uvod, e, od uvoda zavisi razvoj, razvoj e, e, E, predavanja i, i ono što će se kasnije govoriti. Ovo je jedna tema koja je nama danas jako potrebna, braćo i sestre. E, pesimizam koji vlada na, u našim životima, na internetu, u društvu, na radnom mjestu i tako dalje poprima sve više i više e, sve teži i teži oblik i čovjeku se ponekad jako teško nositi i sa izazovima koje je nosi život i sa pesimizmom i sa društvom u kojem čovjek teško dođe do e, nekog ko će mu uliti nadu u bolje sutra e, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam E, ni prije ni poslije poslanstva nikada nije u ljuda ulijevao pesimizam onim najtežim trenucima on je nalazio načina kako da ljudima kaže da će biti, da će sutra biti bolje nego što je danas. Zato se kaže u predanju da je tri dana prije svoje smrti kazao Ahsinu zvanne billahi o Allahu pozitivno mislite. Tri dana prije nego što će ispustiti svoju dušu. Najbolji čovjek koji je hodao dunjalukom najbolji čovjek. Čovjek za kojeg možemo kazati da je bolji od Meleka, da je bolji od Džibrila i od ostalih Meleka, Meleka koji su Allahu Đelešanuhu veoma bliski. Tri dana prije smrti kaže Ahsinu vanne billahi o Allahu pozitivno mislite. E, večeras ću ako Bog da s vama podijeliti e, želim da to bude <clears throat> obostrano. E, da razmijenimo e, neke informacije o određenim poslanicima koji su bili izloženi jako teškim iskušenjima i kojima je Allah Đelešanuhu na kraju ukazao, e, dao pomoć i ukazao im na izlaz. Pazite, govoriti o poslanicima ne znači da se mi naslađujemo, da, da, dakle da, da samo slušamo tu priču radi priče, kazivanje kao kazivanje, nego kazivanja su tu da iz njih iscrpimo pouku. Allah Želešanuhu e, u posljednjem ajetu Sura Jusuf, Sura Jusuf sadrži veoma slikovito, veoma živopisno e, kazivanje o jednom poslaniku koji je bio ljubimac svog e, babe, koji je dakle, bez traga nestao i onda se kasnije kasnije do poropstva i postoje na kraju kralj i babu ga je njegov pronašao. U toj suri Allah Đalešanuhu u posljednjem ajetu kaže Lekod kane fi kasasihim ibratun li ulil albab u kazivanjima o poslanicima, onima nalazi se pouka za one koji su uviđavni, za ljude koji razmišljaju. Dakle, kuranska kazivanja namijenjena su zato da ljudi iz njih trpe pouku. Prvi poslanik <clears throat> koji je bio u jako teškom e, položaju, a o kojem želim govoriti, jeste Musa a.s. Dok je e, faraon koji je vladao Egiptom usnio je jedan jako čudan san. Dakle, usnio je da e, njegovo, e, e, njegov prijesto preuzima jedan e, dječak iz, iz naroda Benu Israil. Musa je bio iz naroda Benu Israil. I onda je zapovjedio, bojeći se da mu taj čovjek, da mu to dijete kad sasa ne otme vlast, onda je zapovjedio da se ubijaju sva muška djeca koja se rode. Dakle, sva muška djeca koja se rode da se ubijaju mudraci iz tog naroda, iz njegovog naroda, iz Kopta, kazali su, ako budeš ubio njih, onda će muškinje, muškinja će biti sve manje i ono će nestati, ostaće samo ženskinje, a ženskinje ne može eh, raditi teške poslove, poslove i onda ćemo poslove te morate obavljati mi. Zato mi ti predlažemo da jedne godine ubijaš mušku djecu, a da druge godine ne ubijaš. I kad je rođen Harun, alaihissalam, salam, koji će postati također poslanik posle Musa, on je rođen e, u godinu u kojoj se novorođenčad te nisu ubijala. Dakle, ostavljana, sa, ostavljana su u životu. Sljedeće godine rođen je Musa, alaihissalam. On je rođen u godini u kojoj je bilo predviđeno da se ubiju, da se ubiju e, e, sva muška djeca. I vidite, Faraon je imao svoje pisare koji su išli nahijom, koji su išli ka sabom i pisali koja je žena trudna, zapisivali. Kad bi žena ta rodila, onda bi uzeli, ako je bila godina u kojoj se ubijaju, to bi djete ubili, samo bi ga, dakle, zaklali bi ga, kaže se u predanju, i otišli bi dalje. Musaova, ali se vam majka, ona je kad se porodila, <clears throat> prepala se za svoje čedo. A koja se majka ne bi prepala? i onda je Allah Đelešanuhu nju nadahnuo kazao joj je uh, Allah Đelešanuhu kaže wa auhajna ila ummi Musa an arde'ihi وإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين mi smo nadahnuli Musaovu majku dojga a kada se pobojiš za njega onda ga baci u more I nemoj se bojati i nemoj strahovati. Wala tahafi wala tahzani. Mi ćemo ti ga vratiti, mi ćemo ga poslanikom učiniti. Imam uh, eh, Al-Kurtobi rahmetullahi alejhi govoreći od nad, od nad naravnosti Kur'ana, kaže u ovim božjim riječima. Dakle to je jedan red, braćo i sestre, samo jedan red. Sadržana su, sadržana su. Uh, sadržane su dvije naredbe, dvije zabrane i dva istinita obećanja, dvije radovijesti u jednom redu i zato je jedan čovjek kad je dobio zapovjed od svog pretpostavljenog da izmisli jedan ajed koji je ravan Kur'anu, koji je sličan Kur'anu po značenju, po stilistici, po e, ljepoti. Dugo je notao šta i kako i onda je kasnije kazao zar ja mogu ove Božje riječi svojim riječima, zar ja mogu dostići ove Božje riječi. U jednom redu imamo dvije naredbe. Fa ardi ih i doiga, wa alqihi fil yam baci ga u vodu u rijeku baci ga u nil to su dvije naredbe dvije zabrane su wala tahafi wala tahzani nemoj se bojati i nemoj tugovati i dvije radovijesti inna raduhu ilayki mi ćemo ga sigurno tebi vratiti koga Musa wa ja'iluhu min al mursalin i mi ćemo ga poslanikom učiniti u jednom redu I Musaova majka je vjerovala u gospodara, bila je e, vjernica. Ona je stavila svoje dijete, svoje novorođenče u sanduk i porinula ga u Nil. Taj sanduk ne odlazi prijatelju, nego odlazi neprijatelju. U čemu je opet jedna velika e, e, e, muđiza, nešto što je van ljudskog razuma, nešto što je van, van ljudskog iskustva. Odlazi neprijatelju koji ubija tu djecu. Međutim, Allah Želešanu mu kao da je time želio poručiti o ljudi, neće biti ono što vi želite, nego će biti ono što ja želim. Dolazi u ruke neprijatelju. I e, faraonova žena Asija, koja je vjernica bila, ona je kad je vidjela da je to dijete, odmah ga je zavoljela. A kaže se u predanjima da kogod bi vidio Musa, alis, Musa a.s. da bi ga zavolio. Jer je to u skladu sa Allahovim riječima u alkajtu alejke mahabbeten minni. I ja sam dao da te zavoli kogod te vidi ili kogod dođe u dodir s tobom da te zavoli. Musa je bio tako e, ljubko dijete da ga je, kogod ga je vidio da ga je morao zavoliti. I uzela ga je. Kad je Faraon čuo da je to dijete, da se nalazi dijete, onda je tražio da se to dijete ubije. Međutim, faraonova žena Asija kazala je La tak tuluhu. Nemoj ga ubiti. Asa an jenfa'ana, možda će nam od koristi biti, a on ne tehidahu veledan, ili ćemo ga uzeti za dijete, oni nisu imali djecu. A prije toga je kazala kurretu ajni li valeke. Ovo je radost toku mome i tvome. Šta je on onda kazao? Vidite kako riječi neka čovjek sluti svoju nevolju. On je kazao nek bude radost tebi, a meni radost neće biti. I tako je Allah Đelešanu mi učinio. On bio je radost Asi. Ona je prihvatila Islam njegovim sebebom, njegovim uzorkom prihvatila Islam i spasila se, a Faraon je njegovim sebebom, njegovim sebebom izgubio život i završio u patvenoj vatri. Pogledajte još nešto. <clears throat> Musa alihi salam ostao je živ u vodi kao dojenče. U vodi kao dojenče potpuno bespomoćen. Nije imao niti u zaštitu. A faraon je od vode e, e, e doživio smrt, dakle voda je bila, voda je bila uzrok da faraon bude potopljen, iako je bio na vrhuncu svoje moći koliko je vojske, koliko je, koliko je, koliko je vojske on poveo i e, s kojom snagom je on krenuo na šaku e, Benu Israila, na šaku tih muslimana koje je Musa predvodio, to je bilo neopisivo. Dakle, to je bio je omjer možda na hiljadu naprema jedan. Međutim, Allah Đelešanuhu je dao, Allah Đelešanuhu je dao da pobjedi onaj ko je bio u pravu, a onaj ko je bio u krivu da nastrada. Poruka iz ovog kazivanja je da musliman u onom trenutku kad pomisli da mu izlaza nema, da zna da će mu Allah Želešanuhu uskoro izlazati. Vi znate kad se e, uže zategne, ako je čovjek jak ili ako je to uže slabo, da uže nakon zatezanja mora pući. Vi znate da nakon e, tamne noći zora dolazi. Vi znate dobro da nakon siromaštva, kad čovjek uloži i da o sebe sve što je kadar dati da Allah Želešanuhu bogatstvo daje. Drugi poslanik zove se Zekerija alaihi salam. Ovaj kazivanje ovom vjerovjesniku spominje se u kuranskim surama Alo Imran u suri Merjem i još nekim kuranskim surama. Bio je to čovjek koji je cijeli svoj život proveo u ibadetu bio je jako odan Allahu Đelešanu. Međutim, gospodar ga je iskušao time da nije mogao, e, da nije imao djece. Njegova žena je bila e, nerotkinja. I poželio je imati dijete da ga naslijedi u čemu? Da ga naslijedi u vjerovjesništvu. Da prenese na njega e, tu najvredniju blagodat koja se može dobiti na ovom svijetu, koja je završena našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, jer vjerovjesnika više nema. Ovo je blagodat za koju je Musa zamolio Allah Đelešanu kad je kazao gospodaru daj poslanstvu mom bratu Harunu osnaži me njime. Allah, Musa a.s. je tražio da njegov brat Harun bude poslanik. E tako je i Zekerija a.s. zamolio Allaha Đelešanuhu da E, dobije potom kada mu gospodar da potomka jeri suni koji će me naslijediti ne u imetku vjerovjesnici ne ostavljaju u imetak Rasulullah nije ostavio za sebe ništa ono što je ostavio sve je dato u sadaku on nije svojim ukućanima ništa ostavio nije mogo ništa ni ostaviti jer je e, umro kao, kao siroma umro je kao siroma i ako kažemo umro je gladan nećemo u tome pogriješiti jer uvjesnici ne ostavljaju ništa Zakarija je kazao gospodaru daj da me naslijedi u poslanstvu u vjerovjesništvu e, Allah ga je iskušao time što je e, e, zašao u godine a nije imao djecu I onda se obratio gospodaru svjetova, obratio se gospodaru svjetova. I nada rabbehu nida an hafija, skriveno, obratio mu se tiho. E, mi ponekad kad učimo dovu, želimo da tu dovu čuju i drugi ljudi. Da, iz opravdani, iz određenih razloga, da drugi ljudi čuju zašto mi dovimo. A to je greška. Najbolja dova jest ona dova za koju ne zna niko i koju ne čuje niko. Ne mora tvoj e, e, ne mora tvoj brat musliman koji klanja pored tebe znati zašto ti doviš. Nije ni uputno govoriti. Ne mora znati zapravo ni da doviš da upućuješ gospodaru dovu. Zakarija a.s. je zamolio gospodara svjetova tiho. Onako kako vjernik može zamoliti da mu gospodar e, usliši i da mu podari ono što on želi. Kad je Zakarija ovo uradio? Nije, da mi kažemo, još čista mira. Evo kako je to bilo. Allah je njemu dodijelio da vodi brigu o Merijemi e, koja je e, koja se za, koja je bila kao zavjet da da da robuje Allahu dželešan da čini ibadet u Beitul Maqdisu. On je bio njen skrbnik. I kad bi ušao kod nje zimi, zimi kad bi ušao, zatekao bi voće koje se jede ljeti. A kad bi ušao ljeti, zatekao bi kod nje voće koje se jede zimi. To je bila velika muđiza, nadnaravna pojava. I kad je Zakarija to vidio, kad je to vidio, Allah Želešanu kaže Hunani kada a Zakarija rabbahu, tad je Zakarija obratio se svome gospodaru Hebli mi ladunke zurrijetan pa iba gospodaru, podari mi od sebe. Vidite kako je tada ova kratka i kako je sadržajna. E, naše hađije kad pođu na hađu, pišu dove neke na formatima, pa to čitaju, pa možda sve te dove može zamijeniti ono jedno gospodar, Allahu jedini, samo ako je srca. Sve te dove, jer gospodar zna zašto ti doviš i šta tebi treba. Ne moraš gospodar govoriti, gospodaru ja sam upao u dugove, ja ovako, ja onako, pa šta ću ako e, ne zaradim, pa šta ću. Sve to Allah zna bolje od tebe. E, bolje od toga je da čovjek se posveti, da se usredsredi na onu, na onu iskrenost koja zapravo bude uzrok da Allah Đelšanu tu dovu i primi. On je zamolio gospodara i kazao je gospodaru podari mi ti o sebe, nek to bude dijete koje ćeš mi ti dati Arab zurrijetan tajiba, da bude poslušno dijete, da bude, e, da bude čestito, da bude, da bude to dijete dobar musliman. Inneke sami od dua, jer ti dovu čuješ. Ti dovu čuješ, nema posrednika, nema e, između čovjeka i Allaha Đalašanuhu posrednika, nema turbeta, nema ništa. Obraćaš se gospodaru direktno, jer ti gospodaru dovu čuješ. I gledajte, odgovor na ovu njegovu dovu dolazi odmah nakon toga, jer je u kuranskom ajetu kazanu fenadethu l-melaiketu. Ovo fe, koje vi kad čitate u Kur'anu puno puta osjetite fe to je veznik koji ukazuje da je druga radnja uslijedila odmah nakon prve radnje pa bi to u slobodnijem prijevodu značilo Završavamo ajet inaka sami od dua, ti dovu čuješ i odmah nakon toga meleki su njega pozvali. Pita ova dova koja iz srca izađe. Zastora nema, ona ide prema gospodaru, to su pitanju samo, dakle, e, djelići, djelići sekunde kad će od Allaha Đelešanu, kad će ta dova biti uslišana. uslišana. Fenadet hul melaikatu, meleki ga pozvaše, šta je tad Zakarija radio? On je tad klanio u svom mihrabu, u mjestu, u svojoj musali gdje je obavljao ibadet. Ve nadetu al melaikatu. En Allaha ju besiru kebi Jahja. Allah ti šalje radosnu vijest da će ti se Jahja roditi. Ovo je u suri Alu Imran. U suri Merijem gospodar kaže dobit ćeš sina, daćemo ti sina koji, je, koji će se zvati Jahja. A to, prije, a to ime prije njega niko nije imao. Zekarija nije tražio e, sina. Vidite. Nije tražio ni da mu gospodar da ime. Nije tražio ni da to bude odma. Ali gospodar plemenit. Kada Laha Đalešanu moli za jednog gospodar, on ti da dva, dvoje. Ili ti da, da više nego što si molio. Allah je njega počastio. Dao mu je sina. Dao mu je e, ime mu je nadjeno koje niko dotad nije imao. I kazao je da će biti sejid. Da će biti prvak. I da će biti hasur. Ovo znači po nekim učenjacima da će biti posvećen Allahu Đelešanu totalno. Dakle, da tu nema mjesta nikakve sumnje. Vi znate da je Jahja alaihi salam e, e, da je zaklan, da su ga ubili jevreji. Vi to dobro znate. I ovo što je Allah Đelešanu, e, on je njega, dakle, e, predodredio da bude taj, da, da bude vjerovjesnik, da bude čovjek koji će biti ubijen, koji će biti šehid na Allahom Đelešanu putu. ukazivanju Zekerijavu imamo e, pokazatelj da Allah Đelešanuhu čovjeka prvo iskuša da mu da u jednom životnom e, e, e, da u dijelu dakle da, da u jednom dijelu svog života prođe kroz iskušenja koja će ga navesti na to da iskreno e, gospodara obožava i da svoje ruke da svoje dlanove e, a, sam sebi pomoći ne može, niti može pomoći neko drugi. Da te dlanove okrene gospodaru i da uzvišeno gospodara moli za izlaz. Imamo u ovom predanju, u, u kazivanju o ovom poslaniku, imamo nagovijest da Allah Đelešanuhu, kad želi uslišati dovu, da s tim ne udogovlači, dakle da da čovjeku ono što traži. E vi ste toga, vi ste toga mnogi, ako ne svi bili svjedoci, dakle kad zapadneš u tešku situaciju, ne možeš se obratiti nikom svi, ni se možeš obratiti svom roditelju, ni bratu, ni sestri, nikome se ne možeš obratiti, obratiš se gospodaru svjetova i Allah ti da više nego što si tražio i da ti sigurno više nego što si zaslužio. Znate zbog čega? Zato što Allah Želešanuhu, e, e, on je kerim, plemeniti. Kad Siroma dođe kod pametnog čovjeka i kaže daj mi jedan euro za kruh. On će mu dati plemenit čovjek, onom koji je potrebit, ne daje euro, nego mu daje više nego što mu treba. Onaj ko mu da euro, on je isto plemenit. Međutim, onaj ko mu da dva eura, više nego što je tražio, taj čovjek je izuzetno plemenit. E u hadisu se kaže, da e, ali Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem potiče muslimane da uče dovu da mole Allaha dželle da od gospodara traže i kaže e, inna Allaha hayyun karim Allah se izuzetno stidi i plemenit je. Allah se ne stidi ko što se mi stidimo. E, kad se kaže za gospodara da nešto radi, on to radi onako kako njemu priliči, a ne kako priliči stvorenjima. Kaže, stidi se kad neko od vas, pazite, mi smo sad ljudi, mi smo grešnici, mi podbacujemo u svojim dužnostima, mi ponekad imamo i loše misli, mi ponekad i trudimo se da klanjamo, ponekad namaz bude pa i težak i čovjek koji kaže, pomisli, joj, ra, rabbe, o, sad treba klanjati, ne znam, ponekad nam bude teško i postiti. Dakle, tu je jedan do drugog taksirati, podbacivanja, slabosti. Gospodar se stidi tvoje dobi, kad, upu, kad digneš ruke svoje i tražiš od Allaha Đelešanuhu, gospodara je stid da ti te ruke vratiš prazne i da ti gospodar to ne usliši. Koliko si puta brata muslimana ili nemuslimana ili bilo koga drugog zamolio za nešto i kazao mu objasnio si mu situaciju, on razumije tvoj položaj i zna da nisi jedan od onih koji žele iskoristavati. I onda je kazao, Boga mi, ima se obaveza, Boga mi, imam neke dugove, nisam platio režije i tako dalje i tako dalje. Ljudi se izvuku. Niko se ne stidi, nek stidi se odbiti, kazati, brate, izvini, ali tražiš to od nekog drugog. Gospodar se stidi kad mu ruke podigneš i zamoliš ga, gospodaru, daj mi to i to. Stidi se da vratiš te ruke prazne. Nego ti da više nego što se tražio. Još jedan poslanik koji je imao veliki iskušenja, koji je ta iskušenja prebrodio i još jedno kazivanje u kojem se sadrže zaista, e, još jedno kazivanje koje sadrži zaista velike pouke. To je poslanik Junus a.s. Po njemu je kuranska sura e, dobila naziv sura Junus. <coughs> Gospodar je njega poslao stanovnicima Ninive. nive To je bila jedna kasaba, jedno mjesto u Iraku, u okolini e, današnjeg grada e, Mosova. Poslao ga je gospodar i Unus je pozivao svoje sunarodnjake u islam, objašnjavao im da ne trebaju obožavati druga božanstva, da trebaju samo Allahu klanjati se i tako dalje i tako dalje. Međutim, <clears throat> ljudi koji ljudi, oni su to odbili, kazali su mi tebe ne želimo slušati, nećemo prihvatiti islam i tako dalje. Junus alaihi salam je bez e, Allahove dozvole napustio svoje sunarodnjake i krenuo je ljud na njih. Ljud na njih zato što ne žele privati ono što im nudi. Oni ih zove u dženeta, on ne žele dženeta. Oni zove kada ljudi, nemojte u vatru ići. Vatra je, e, vatra peče, džehennemska vatra je teška. Teško će to čovjek podnijeti. Nemojte tamo, hajte ovamo. Oni su kazali, mi nećemo, bježi od nas. I Unus je bez dozvole gospodarove otišao, napustio ih i krenuo. Međutim, prije nego što je krenuo, kazao im je, slušajte, Allah će vas kazniti. Oni su znali da je on poslanik. Bil su to uvjeren. Kao što je pleme Kurež znalo da je Muhammed, sallallahu alaihi sallam, Boži poslanik, da nije lažao. On prije, dok je do prije poslanstva nije nikad slago. Prije poslanstva nikom nije rekao ne mogu ti pomoći. Navodi se u jednom predanju za koje učenjaci kažu da nije vjerodostojno, ali se spominje u knjigama. Kaže se da je neka starica iz pomena Kurejš nosla, na, nosla drva i onda je Resulullah pored nje naišao i kazao hajde majka da ti pomognem. I on je uzeo ta drva od nje i nosio u njoj kući. I ona je njemu usput govorila, jesi ti čuo da se u Meki pojavio neki taj čovjek koji govori da je poslanik, pa on je vaki, on je naki, on je ovo, on je ono. I onda kad su došli to, kad, kad je donio poslanik drva kući, onda je kazala sinko, a ko si ti? To bi naše na, majke kazala, sinko čisti. Pa on je rekao, majka, ja sam Muhammed. I žena je ostala bez teksta. Dakle, Resulullah a.s. prije poslanstva nije bio, nije prije poslanstva nikad grijeh učinio kamo da slaže na gospodara i da kaže ja sam poslanik. Kaže se da je bilo dovoljno vidjeti poslanikovo lice i da čovjek zna da taj čovjek ne laže. Jer čovjek koji laže na njegovim crtama lica e, pojavi se iz obličenja. Čovjek ne može govoriti neistinu, a da ostane smiren. E, to, je, to je jasno svima. Čak ni poslanik, dakle, e, ko je vidio poslanika, ali to se nam uživo, morao je znati da je to poslanik i znao je. Kao što je pleme Kurej znalo da je Allahov poslanik, poslan od Boga, isto tako su i stanovnici ni nive znali, znali pouzdano, da je Yunus poslan od Allaha Đalešanu, ali su ga on natjerali. I on je otišao, Allah mu nije dozvolio, on je otišao sam, na svoju ruku je krenuo. I onda su oni bili uvjereni da će biti uništeni. Pazite, ovo je jedini narod koji je zaslužio kaznu, a da nije kažnjen gospodar svjetova kaže da je otklonio od njih kaznu onda kad su povjerovali, a već su tog poslanika otirali, on je otišao od njih i bilo je predodređeno da budu kazneni. Šta su uradili? I u ovome je velika pouka. Ma koji grijeh učinio? Nemoj se nikad predati. Iskoristi onaj zadnji moment, makar da se nalaziš u, u postelji bolničkoj makar da su ti liječnici e, e, e, e, kazali da ćeš umrijeti u roku od dva sata nemoj se predati jer ako se predaš pomogao si šetanu protiv sebe i uništio si sve svoje što si uradio na dunjavku a na ahiretu te čeka ono što e, e, čemu se čovjek neće, neće obradovati nemoj se predati on se nisu predali nego su izašli u jedna, jednu, e, na jedno pusto mjesto. Razdvojili su životinje mladunčad od majki kako bi se e, stvorio dojam da ta mladunčad da se obraća gospodaru i da se stoka obraća gospodaru. Svi su gospodara molili to je bila dova za što bi mi rekli za desetku svi su molili Allaha ja rabbi nemoj nas uništiti mi vjerujemo i Allah je odgodio tu pa, dao im je dakle nije uništio nije uništio dao im je da dalje žive to je bio slušaj sa njima šta se je dešavalo sa Junusom poslanik Junus je otišao došao je do mora i ukrcao se na lađu Međutim, kad su se porinuli, dakle, kad su, kad su izašli na pučinu, to je bila neka vjerovatno mala lađa koja nije mogla podnijeti taj teret. Obično ljudi na početku, ma ha, inšala, bit će, moćemo mi to. Onda na kraju vide da ne mogu. I onda su kazali, jedan od nas mora biti bačen u vodu. Mora biti bačen u more. Jedan se mora žrtvovati da bi ovi ostali preživjeli. I nisu našli načina, o ovom Kur'an govori, nisu našli načina nego su bacali kocku. Okrenuli su onu strelcu i zavrtli na koga izađe, taj će sam skočiti u vodu. Kad su okrenuli, oni su znali za Junusa, znali su da je poslanik. Kad su okrenuli tu e, kotku, kad su bacili, kad su okrenuli strelcu, strelca je pokazala prema Junusu. I on je htio skočiti, on kazao, nećeš ti, ide drugi. Kad su ponovo okrenuli, bacili kocku, opet je na njega pala. Fesahene, fekane minad mudhadin, Kur'an kaže. On je bacio kocku i bio je, dakle, kocka je pala na njega, morao je bacit se. I onda je e, skinuo garderobu sa sebe i skočio je u vodu. E, a mi smo kao djeca odlazili na neka kupališta, nije to bila ni duboka voda, međutim, e, nismo imali ni rijeku, ni kamali more. E, odlazili smo na ta kupališta i tu je bilo, e, stariji su basali mlađi. Pogotovo je bio merak basiti ono ko ne zna plivati. Ko ne zna plivati i to je bilo bacanje na tri. On se e, dobrovoljno <laughs> prijavi, dobrovoljno, legne na, na, na travu i uzmu ga jedni za ruke, drugi za noge i jedan, dva, tri bace ga u vodu. I onda je to užitak bio ovim starima gledati kako se on u toj vodi koprca i kako ne zna plivati i tako dalje. I Unus Ali Salam je skorčio u vodu. I Allah Želešanuhu tad šalje kita da proguta poslanika Junusa. Da ga proguta ne e, kao da to bude e, kazna <laughs> tom poslaniku, nego da mu bude opomena, da mu bude jedan vid ukora poslaniku Junusa, ali se nam. Iako je Kur'an o njemu ovo kazao, mi o Junusu e, ne govorimo negativno, to je poslanik, onaj ko o poslaniku, ili o vjerovjesniku kaže bilo šta negativno, taj čovjek je počinio djelo koje ga izvodi iz vjere Islama. O poslanicima i vjerovjesnicima se samo najfinije govori. Mi ovo sad mu iznosimo kao činjenicu, nešto što se je dogodilo. Allah Želešanu je to njemu dao, to je bio e, vid, e, vid odgoja njemu. Dolazi dakle tom poslaniku koji je e, pogriješio, dolazi kit i uzima ga u svoju utrobu. Kaže se u predanima da je gospodar naredio tom e, kitu da ne usmrti, nadahnuo ga je da ne usmrti poslanika Junusa, nego samo da <coughs> njegova utroba njegova utroba da bude zatvor privremeni zatvor ili privremeno mjesto odgoja poslaniku Junusu, ali islam vjerovjesniku Junusu. Kit je to uradio, uzeo ga u svoju utrobu i zaronio je. Čovjek se nalazi u utrobi, u mračnoj utrobi. Nalazi se na dnu mora, gdje je tama neprozirna. Nalazi se u tmini noći, to su ti, e, kako kaže Kur'an, fenada fil dolomat, tad se Junus obratio u tminama, to su te tmine. Dakle, jedna izna druge, izlaza nema, praktično odavde izlaza nema nikom. Obratio se gospodaru. Kaže se u predanju kad je zaronio dolje i kad je Junus alaihissalam e, bio na dnu mora, pomislio je da je mrtav. Pomislio je ono čovjek, kad čovjek doživi neseću i pipa se gleda jesam li ja živ. Ne, ne može vjerovati na kojem je svijetu i gdje se nalazi. I onda je čuo, onda je čuo kako kamenje slavi Allaha dželešanuhu. Sve što postoji Allaha slavi. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Sve što postoji slavi Allaha i hvali. Šta govori? Govori subhanallahi wa bihamdillah. Subhanallahi wa bihamdihi. To je zikr e, zbog kojeg Allah Želešanuhu na faku daje svemu što postoji. Sve čini zikr samo Allah Želešanuhu kaže Walakin La tefkahune tesbihahum, ali vi ne razumijete to kako kamenje čini fikr, kako životinje, kako plane. Vi to ne razumijemo, mi, mi razumijemo svoj jezik. Ne razumijemo kako ptica slavi Allaha djelačanu da pjeva. Mi to ne razumijemo. Ali gospodar kaže da je to tako i to je tako. Tad je Unus Onesa nam čuo kako kamenje izgovara subhanallah, slavi gospodara. Kamenje na dnu mora, e, u tminama, I tad je kazao, tad je izrekao svoju e, e, poznatu dovu. Fenada fil zulumati, on se obratio gospodaru, e, pozvao je Allaha, počeo je zazivati Allaha u tminama, u utrobi, e, u utrobi e, kita, u tminama noći i u tminama na, na dnu tog, tog, tog mora, tog okeana. Pozvao Allah je Lushanu u dom An la ilaha illa ente subhanaka inni kuntu min Nema Boga osim tebe ovo je priznanje e, kao da je kazao ovo je priznanje mene roba grešno koji sam uradio ono što nisam trebao la ilaha illa ente nema Boga osim tebe ne koristi ovdje e, ne, nikako posjedovanje ništa ovdje samo postojimo postojiš ti gospodaru ja koji trebam sad odavde da se izvučem trebam da izađem subhanek slavljen budi Ono što, kao da kaže, ono što sam ja uradio, ono što sam ja uradio, to nije trebao poslaniku raditi, to nije priličilo, nije se moglo, nije se smjelo dogoditi da ja na svoju ruku odem i da to uradim. Inni kuntu min avvalimin. Allah Đelešanuhu voli da priznaš svoj grijeh. Allah Đelešanuhu ne voli. Čovjek kojem si učinio zulum, kojem si učinio zulum, možda ti halali samo što dođeš i kažeš izvini. Jer kad mu se ne izviniš, onda od njega praviš budalu. Dakle, ja sam ti učinio zulum i neću da se izvinim, tražim neke izlaze, pa ovako, pa nako, pa ja sam morao, pa eto, vidiš, tamo, vamo. Znači, ja radim dva zla. Učinio sam ti zulum i pravim od tebe budalu. To ljudi ne vole. Kaže se da su žrtve drugog svjetskog rata neke, e, e neke e, porodce bile spremne odustati od, od, od ratne oštete, od svega, samo da im se dođe i da im se neko izvini zbog to, za, za ubijstvo njihovih najmilijih. Samo izvinjenje, jedna riječ izvini. A to je Junus ovdje znao i priznao je i rekao je gospodaru, slavljen budi, ja sam bio od zulumčar, inni kuntumina vlalimin, jedan od onih koji je nepravdu sebi učinio. Nema tu e, e, pametovanja, nema filozofiranja, gospodaru, ja sam nepravdu učinio. Nije do tebe, do mene izbavi me odavde. Izlaz je došao. Međutim, kad je Allah, kad je, e, kad je Mjunus, e, alaih selam, ovu dovu, ovu dovu e, proučio, kad je proučio, kad je rekao Subhanek, kad je ova dova, iskrena dova iz srca, kazali smo, ide gore, neiskrena dova ne dođe ni do stropa. Zaustavi se napola, samo što izađe, nema od nje fajde. Iskrena dova prolazi i nema barijera, samo odlazi gore i dolazi do gospodara, dova koja izađe iz srca, ne sa jezika. Možda onu dovu koju mislima učiniš bude iskrenija od svih tvojih dova koje su učinio riječima. Dova se čini riječima, naravno, ali kad stavljamo akcent na tu iskrenost. Kad su meleki čuli tu dovu, kada se u predanju, ova predanja navodi Ibn Kesir u svom tefsiru, ta je dova došla kod, kod, e, kod Arša i meleki su je ču, vidjeli, čuli su to i kazali su gospodaru mi čujemo poznat glas. Na šta vas sad asocira ovo poznat glas? Pa poznat glas i unus nije bio prije toga e, nemaran. Junus je bio momin i po, ali dogodilo se. Pukao mu film i otišao svog naroda. Nije mogao više tu biti. Junus je bio dobar i zato su meleki čuli tu njegovu dovu i kazali su gospodaru, poznata mi je ovaj glas, odakle dolazi. Šta se je dogodilo? Ovaj glas koji mi čujemo, mi ga znamo, slušali smo ga. Tad je Allah Želešanu njima kazao, zar ne znate ko je to? Ema ta'rifun, zar ne znate? Skazal ne znamo. Onda je kazao to je Yunus. Moj rob Yunus. Allah je rekao moj rob Yunus. Iako je uradio ono što je uradio, on je musliman, on je muslimančina, on je vjerovjesnik. To je moj, moj rob Yunus. Onda je skazao gospodar, zar ga nećeš izbaviti? Zbog onoga što ti se obraću onda kad mu je dobro bilo. Nije se obratio sad kad je došlo kad je došla žuta minuta, nego uvijek je bio odan, ali je učinio ono što nije trebalo i Bože moj, Ta su se zauzimali meleki za Junusa i molili gospodaru spasi ga, spasi ga. I gospodar je naredio kitu, kao što mu je naredio da ga uzme, tako mu je naredio da ga izbasi bila ara na pustom mjestu. Izbacio je Junusa, ale i sram. Poslanik Junusa je izbavio. U pogled ove dove, navodi se jedno zanimljivo predanje u kojem se kaže da je sad radijallahu anhu prošao pored Osmana u poslanikovoj džami i nazvao, nazvao mu selam. Kazuo selamu alaikum, tad je vladar bio Omer radijallahu anhu, za vrijeme vladavine Omera radijallahu anhu. Prošao je pored njega i nazvao mu selam, međutim Osman je bio van sebe, što bi mi kazali, bio je offline, nije ga bilo tu. Nije mu odgovorio na selam. Sad radi Allahu anhu odmah se zaputio da vidi šta je bilo, šta se je dogodilo. E, e, vidite, ashabi nisu ostavljali probleme da se gomilaju i onda da sve udari po bratu muslimanu. E, sjećaš se, ja sam zapisivo, tad si mi rekao to, tad si mi rekao to, uradio se ovo i onda sve kad se to sve sabere mora puknuti. Nego su odmah rješavali, odmah je otišao kod, kod, kod halife Omera i rekao halifa, jel, jel sad, imao to sad neki novi propis u islamu, šta je to? Kaže Omer radijallahu anhu, šta je bilo? Pitao ga je, sad se požalio, prošao sam pored Osmana radijallahu anhu, nazvao mu selam, on mi nije odgovorio. Omer radijallahu anhu, sila, taj halifa koji je najveća e, oličenje e, pravde na ovom svijetu, pozvao je Osmana i kazao, evo, kazao mu, sad se žali da mu nisu odgovorio na selam. Osman kaže, šta je bilo, kaže sad, prošao sam fino pored tebe u poslanikovoj dami i rekao sam ti selam aleikum, ti mu nisu odgovorio. Kaže Osman, tako me Allaha nije to bilo. Toliko je bio van sebe. Šta se je dogodilo? Sad je zatim kazao, tako mi Allaha jest bil. Zeti se malo presaberi. E, Osman radi Allahu Anhu je počeo razmišljati, počeo vraćati film, kaže u pravu se, stakvirula, stakvirula, jes to se je dogodilo. Ali pitaju ga sad, kao da su ga pitali, što si bio van sebe, što si bio offline, zašto nisi bio prisutan, šta te, kaže on, sjetio sam se, jednog poslanikog hadisa, kad god se tog poslanika, pardon, kad god se tog hadisa sjetim, ja se uvijek odozvem, ne, ne mogu sebi doći, toliko je taj hadis značajan. A sad mu ka, kaza, ja ću ti reći o čemu se radi. Jer vidite, hadisi su za ashave bilo nešto dragocijeno. Ljudi su e, kasnije generacije putovali su hiljadama ili stotnama kilometara na devi samo da bi čuli jedan hadis. Mi danas hadisa imamo i hadiske zbirke, imamo i aplikacije, imamo sve. A opet, da nam Allah pomogne. E, e kazao je tad sad radi Allah manu, ja ću ti kazati o kojem se hadisu radi. I sad je tad počeo pričati. Bili smo jednom prilikom sa poslanikom Aleizatu Salam u džami. Sjedli smo, razgovarali i on je započeo govoriti nam, sad ću vam pričati jedan hadis i u tome je nahrupio neki beduini prekinuo ga. E, beduini su bili ljudi za sebe, znači u nije bilo ni pravila, ni mogu, ni ne mogu, nego s neba pa u rebra odmah. I on je prekinuo poslanika. Poslanik je zaboravio šta je tio reći i krenuo je kući. Međutim, sad, radi Allahu Anhu, je odmah krenuo za poslanikom išao je za njim bojeći se da mu ne umakne, da ne ode. I sad radi Allahu anhu kaže ja sam išao za njim išao i kad sam vidio da će ući u kuću onda sam počeo udarati nogama u prasinu kao čovječe stan imam te nešto pitati poslanik se okrenuo i upitao ga jesi li ti to Ebu Ishak sad radi Allahu anhu imao nadima Ebu Ishak jesi li ti to sad on kaže jesam Allahu poslanik ti si bio započeo da ne pripovjedaš jedan hadis međutim ne čovjek je naletio, on te toga odvratio i sad na čemu smo mi? Nismo čuli. Onda mu je Resulullah ispričao, e, nastavio je dakle, taj hadis, ispričao mu je sve o čemu se radi. Radi se o tome da mu je rekao. <clears throat> Dova koju je Junus uputio u utrobi ribe glasi, La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minu valimin. Nema Boga osim tebe. Slaven ti budi. Ja sam jedan od onih koji je uh, učinio nepravdu. Ja sam bio jedan od zulumčara. Koji god musliman, ovo je hadis, ovaj hadis je pouzdan, koji god musliman se pomoću ove dove obrati Allahu Đelešanuhu, Allah će mu tu dovu uslišiti. Ovo je jako potrebno naučiti, jako potrebno znati ali uz ovo treba jedno do objašnjenje. A šta je to? Da mi u islamu nemamo čarobni štapić. Ja hoću novog BMW-a, gospodaru daj mi to i stiže. Nema toga. Ja gospodaru, ako je čovjek neoženjen, hoću ženu takvu i takvu, čarobni štapić stiže. Nije to. Za dovu se treba potruditi. Dovu treba, mm, znate kako dovu treba razumjeti? Isto ko e, e, Eh, dakle, uslišenje te dove treba eh, razumjeti kao plaću na kraju mjeseca. Čovjek se radi, trudi ili za neku onu, hajde kazat ćemo malo slobodnije, 13. plaću na prednjim zemljama, a kad se čovjek trudi cijelu godinu dana i onda dobije taj bonus. E to je otprilike doba, iako se, dakle, ovo je poređenje, jeli poređenje nečeg što je ahiretski sa, sa nečim što je, što je vezano za ovaj svijet. E, ovo je bilo o poslanicima, ovo je bilo o poslanicima. E, kad si bio e, u utrobi svoje majke, ko je s tobom bio? Ko te je čuvao i pazio? Prilikom rođenja, ko je pomogao da budeš rođen? Kad si bio dijete, kad si bila dijete. E, kad je majka bila zauzeta, a ti hodo ili hodala ivicom sola pa nisi spala, ko te je sačuvao? E, kad si išao ili išla u školu, Pa trebalo, dakle, smrti od, od onog auta te je sekunda, ona je jedna dijela. Ko te odvratio od toga? Ko te je začuvao? E, kad si trebao stupiti u brak, ko ti je dao e, brašnog druga koji je e, ispunio tvoje očekivanja? E, kad si uložio u neki biznis, kad si pokrenuo nešto, kad si bio u teškoj situaciji, ko ti je dao izlaz, ko ti je to sve pomogao? Sutra kad budeš e, uh, oronuli starac, ako mi to doživimo, a u kakvim uvjetima živimo, to je upitno. Ovaj, ko ćete čuvati? Prilikom izlaska duše iz tijela, ko to vjerniku pomaže da, da ta duša izađe? Iz nevjernika ta duša bude, to se čupa, to su muke teške. Muke. Kad bi se postavilo da iz nekog čovjeka treba mu čupati ruku, a da meso ostane, to bi da Allah samo sačuva. Čupanje duše. Čupanje duše. Ko će vjerniku tad pomoći? Ko će vjerniku poslati meleke onog trenutka da, da ga obraduju i kažu neboj se i nemoj se, nemoj strahovati i nemoj tugovati ni za čim. Straha nema u budućnosti, a nećeš tugovati za onim što je prošlo od dunjaluk, šta se ostavio? Ostavio si zidove, ostavio si e, nešto što će proći, biti i proći. Kad budeš sutra na sudnjem danu stavio, kad ustaneš iz kabura proživljen, ovakav kakav si, onakav kakav si rođen, bez bilo kakvih e, na sebi obilježja, jesi bogat, jesi romašan, kojem narodu pripadaš, jesi iz ugledne poruče, nikakvi obilježja nema. Samo sa sobom na sudnji dan pred Allaha nusiš svoja dijela, ništa drugo. Nema imetka, nema konta, nema kartice, nema beneficija, nema posrednika, nema pomagača, nema komšija, nema roditelja, nema djece, nema nikog, ti si sam, ko će tebi tad pomoći. Onda kad budeš e, dobio dijela svoja koja si uradio, kad ta dijela bude trebalo vagati, ko će biti s tobom? Onog trenutka kad budeš prelazio sirat priju, ko će ti pomoći? Ko će biti s tobom? Majka i otac neće. Djeca neće definitivno. Hoće možda da te strovale u vatru i da se oni spase. Možda tako. Kad ti Allah želešanuhu da da pređeš taj sirat. Tu sirat Čupriju koja je posljednja opasnost za vjernika, koja je pređe blago njemu, za njega nikad više biti neće ni suza, ni tuge, ni umora, ni nema kućni poslova žene. Nema više pranja suđa, pranja rublja, čišćenja, usisavanja, toga nema. Nema više ni da moraš ujutru rano na posao, pogotovo ponedeljak, <laughs> još samo da je jedan sat. Klatio bi ga, nema toga, više toga nema kad pređeš to, ko će s tobom u džennetu biti? To je Allah. Tad, tad ćeš vidjeti onoga kome si seklanu. I onoga radi koga si postio onda kad drugi ljudi javno mrse i kad neće i kad se spredaju karu pa ljudi, temperatura je ovo, ne mere se postiti. More se postiti i mora se postiti. Zato što će taj post na sudnjem danu biti nešto što će čovjek vidjeti ko brda i će radovati molite Allaha da je svaki mjesec Ramazan bio. Ko će tad s tobom biti? Tad će s tobom Allah Želešanu biti. Sve ovo će se ostvariti, braćo i sestre. Ako se ostvari samo jedan uvjet, a taj uvjet nije teško ostvariti, nije Bogan. Vi ste svjedoci ovdje da ga nije teško ostvariti. Taj uvjet je da budeš mumin da budeš vjernik. Nije ga teško stvariti. Islam nije baba roga. Islam je nešto što je prirodno. Zašto sad, e, e, kad se e, ekspanzija ovog interneta, era, era <coughs> interneta, pozivanja u vjere, zašto je Islam prvi? Zato što najviše odgovara ljudskoj prirodi. Nema u islamu terorizma. Nema u islamu da se žena zatvori da se zaključa da ne ide nikod. To su priče. Nema u islamu da čovjek pretjeruje u ibadetu, da non stop klanja, a da ne radi toga u islamu nema. Nema u islamu nešto da, da e, dakle, što se suprostavlja prirodi. Allah traži samo od tebe da vjernik budeš i da daš o sebe minimum. Minimum. Evo izračunaj koliko je 5 dnevnih namaza u odnosu na 24 sata. Pa ljudi mi spavamo 8 sati. 8 sati izgubiš svakog dana. 7 neko potegne Boga mi 10. I onda se proteže, telefoniram bratu, selam alaikum, šta radiš? <laughs> Evo me kaže, izležavam se. <laughs> Spavo je 8 sati i još se izležava sat vremena. E to je taj merak. I onda kaže, gdje kaže, na brzinu ćemo klanjati. Pa nemoj. Allah traži minimum. A znate šta daje? Daje maksimum. I to ne maksimum ovaj što mi mi dajemo. U Allaha je maksimum nešto ekstra što ljudski um ne, ne može pojmiti kakav ljudski um. Ljudski um je ništa u odnosu na ono što Allah Želešanu daje. Evo završit ću ovo predavanje e, jednim <clears throat> jako poučnim e, kazivanjem, jednom ispovješću jednom ispovijesti u kojoj se kaže da je e, Suhejl ibn Amr, jedan od dobrih muslimana koji je živio nekad davno, e, pošao na put sa svojom ženom. Pošao na put i e, njega je, ovaj, nisu presreli drumski razbojnici su bili drumski razbojnici, stani ruke, uvisi, ako te ostavi u životu, ako te poštedi, dobro si prošao, dakle, sve su im oteli. I bili su razbojnici gladni, nisu imali ništa. Odmah su onu svu hranu pokupli trlog sofra i da jedu. Počeli jesti. Kada su Helib Namri, ja gledam, posmatram, vidim, vođa, vođa ti harambaša ne jede. On, on jedu svi, on ne jede s njima. Onda ja sam kaže, osmilio se i upitao ga, pobogu, što ti ne jedeš sa njima? Kaže on, ja postim. Vidite, vođa Arambaša, lopov, kaže ja postim. A on me sad pukao film, pa kako, kaže, postiš, a vidi šta radiš, otimaš i ubijaš i nema šta ne radiš, kradeš, bolan, oteo se od mene, a sad postiš. Vidite koji je moj odgovor dao. Kaže, post, ovo što ja postim, to su vrata koja ja nisam prema Allahu zatvorio. To su jedna vrata, možda ću na ta vrata nekad morati proći. I ostavio sam to kao zadnju nadu da će me Allah Želešanu oprostiti, da će me uzeti da će me prihvat i da će mi dati izlaz, da, da ću ja ostaviti ovo što radim. Ovo što ja radim ne valja. Svaki onaj ko radi zlo, koji se opija, koji e, e konzumija ono što ne valja, zna on bolje. Onaj ko konzumira alkohol, ko, ko je iskušan e, nekim zlom, on zna bolje od tebe, bolan da to ne valja. Samo što nastup koji ti kad imaš prema njemu, može njega samo udaljiti. Uzmi ga sebi, pomozi mu. Prije par godina pošao sam u Eh, u Fahdu u džamiju eh, rado se od 27. noći Ramazana kažu to je kod nas Lejletul Kadr i mrak je dakle mračna ulica je pored nekog parka i pred mene izlazi čovjek koji te tura mislio sam da će dođe u sukoba da će povući nođel Sarajevo je da Allah sačuva i kad čovjek on je pjan kažu ko zemlja on jedva hoda i kaže brate ja znam da je večeras Lejletul Kadr ali kaže ja ovo moram raditi ja ne mogu bez ovoga vidite I taj čovjek je ostavio neka vrata. Nije rekao pa ja pijem, ja ću u džehennem, nego bar se ufatio za nešto. Tako je ovaj rekao, ovo, je, ovo su moja vrata. Možda ću ja jednog dana na ova vrata ući, vrati se Allah. Nemoj me dirati. I dobro, Suhejl ibn Amr sa svojom hanumom je izvukao glavu i otišao. I kada je nakon godinu ili dvije, dolazi na hađ i primjećuje tog čovjeka, tog vođu Harambasa, kako se je pokajao i vratio se Allahu i kada je kod Kabe i Vareti, kada je veliki, kada je pobožnjak postao. I pogledao sam ga, on je pogledao u mene, prepoznao me i onda me je posjetio i rekao, za se ne sjećaš da sam ti rekao, ovo su vrata na koja ću ja možda nekad proći, u, proći ću kroz njih i vrati se gospodaru. Povuka iz ovoga. Ma kako zlo čovjek da čini. I ma kakav bil. Nek ostavi nešto za šta će se kasnije moći uhvatiti. Kaže gospodaru, ja sam radio to, ja sam radio to. Nema zla kako nisam uradio, ali gospodaru zbog one sadake koju sam dao, toga i toga dana ti znaš da sam ja to radi tebe uradio. Daj mi da se tebi vratim i moje srce očiti. Ostavi nešto. Nemoj sva vrata zaključavati za sobom i nemoj sve mostove, mostove srušiti. Molim Allah, Đelšan, da vas nagradi E, za doček i e, mogu vam reći da ovaj grad ovdje u kojem vi živite u ovom gradu mnogi sanjaju u ovom gradu mnogi sanjaju nadam se da će biti ako boda još e, e, još prilike da se, da se vidimo, da se družimo o, ahiru da'vana ilhamdulillahi rabbil alamin Thank you. Pitanje glasi, pošto nam se bliži Ramazan, možete li nam dati par savjeta? E, Ramazan, braći i sestre, treba biti e, prije svega post duše. Duša treba post. Ako čovjek zaposti ujutru i cijeli dan radi isto ono što je radio mimo e, prije Ramazana ili što će raditi posle Ramazana, onda je njegov post manjkav post je škola, post je e, nešto što tebe uči kako je onom, ali praktično, e, kako je onom koji je gladan. Čovjek dođe i kaže, danas je puno e, e oni koji glume glad, koji simuliraju da bi dobili nešto, ali vjerujte, braću i sestra, ima gladnih ljudi. Ima gladnih ljudi i gladnih, e, e, gladnih muškaraca i gladnih žena, ima toga. E, E, to se viđa i u siromašnim i u bogatijim zemljama to se viđa. Oni koji preturaju po kontenerima i traže hranu, oni, uh, oni ne simuliraju, oni su gladni. Uh, ti možeš uh, pomisliti možeš zamisliti kako je biti gladan tri dana. Međutim, da si gladan tri dana, to bi praktično i znao, praktično. Jedno je da čovjek konta kako je biti e, ranjen u nogu i kako je biti, ili kako je biti bez noge, a drugo je da čovjek ne uzbila tala da Allah ostane bez noge, pa da onda to praktično zna. Dakle, post treba biti škola, da se naučimo biti solidarni. Prije svega post treba biti ramazanski, post treba biti nešto će nas vrati Allahu Đelešanuhu e, potpuno iz korijena. Vidite, Allah nam da priliku e, otvori džennetska vrata zatvori džehennemska vrata poveže šetane Allah da ih prokune koji nas salijetaju na svakom čošku ako te ne mere e, e, navesti na haram onda te il, od, odvrati od vađiba onda te bar navede na nešto što je manje vrijedno dakle neumoran samo radi, radi, radi neće te ostaviti dok god ti je duša u, tvojoj, u tom tijelu to su šetani Allah njih sputa budu sputan i osjetiš, osjetiš neki rahatlog čovjek osjeti u toku tog Ramazana. Ako nas taj Ramazan ne vrati, ta jedinstvena prilika gospodaru, onda ja ne znam šta će nas vratiti. Neće nas vratiti ni u septembru kad, kad, kad pođe školska nova godina, kad se ljudi počnu pripremati, kad, pođu, kad prođu godišnji odbor, neće nas ni to vratiti. Dakle, Ramazan treba iskoristiti da to bude povratak onaj gospodaru svjetova iskreni. Trebamo iskoristiti Ramazan za te obu ma kakve grijehe čovjek imao. Neka nikad ne izgubi nadu Allahu milost. Allah u Ramazanu daje svoje milosti e, onoliko koliko u drugim mjesecima ne daje. Treba se družiti sa Kur'anom. Braći i sestre, poznat mi je jedan čovjek koji radi teške fizičke poslove. Teške po poslove od kojih se umara. Međutim, on u toku Ramazana svakog dana prouči između 7 i e, e, dijelova časnog Kur'ana, 7 ili 8 džuzeva, to je 7 puta 20, 140 stranica. Onaj ko ima volju, on će naći način. Ko ima volju? Ja ne kadem sad i badeti za postavit posao, ne, nego družite sa Kur'anom. Ako ne znaš sufaru, arapsko pismo, A nemaš priliku Ramazanu da naučiš. Donesi čvrstu odluku u Ramazanu da ćeš posle Ramazana čim ti se pruži prilika dok malo prođe ta Ramazanska frtutma da ćeš naučiti Kur'ansko pismo i da ćeš početi učiti Kur'an slovkati. Onaj ko prilikom učenja Kur'ana slovka on ima dvostruku nagradu. Nagradu za učenje i nagradu za trud. I znajte, znajte da je nemoguće, nemoguće da licemjer posti ovdje kod nas na ovim vrućinama da licemjer u toku Ramazana dakle da posti onaj ko posti nek pouzano zna da je drag Allahu Đelešanu to je nemoguće da čovjek trpi glad i da trpi žeđ i da trpi toliko izazova i da se može napiti u bilo kojem vremenu želi to da niko ne vidi da žena ode pored frižidera, malo gućne vode i ili da se najde, čovjek ode u džamiju, izgleda se da je gladan, on se najo ko pravi. Pile sam pojo. To se ne vidi. Zato je post skriveni ibadet. I Allah Želešanuhu kaže li, post pripada kome? Post pripada meni. Poste radi samo radi mene. Onaj ko posti, pa i u arapskim zemljama gdje je dan znatno kraći, a pogotovo ovdje kod nas, to nemoguće da taj čovjek bude licemjer. Dakle, to je isključeno. Ako znaš da imaš ta vrata pred sobom, otvori ih sebi. I onda na temelju toga što sebe otvorio, gradi nešto drugo. Gradi sebi. Gradi sebi mjesto kod Allaha Đelešanu. Dakle, da se čovjek, da, da pazi na namaze, da, da, da posti radi gospodara svjetova i da, da uči časni Kur'an. Ako ove tri, ako ovo troje bude radio, ako je umora, ne mora ići na teraviju. Teravija je sunnet, teravija je poželjno je otići ako čovjek, ako mu je to napor, nek ne ide, nek klanja kod kuće jaciju, nek klanja vite i nek legne spavati. Nek ustane na sehur, nek sehur i nek taj dan Kaže, teravija nije, nije obaveza. U teraviju se dobro je otići. Posljednjih deset dana Ramazana posveti se ako možeš ibadetu, malo više. Nemoj na uštrb, Allah ne traži da ti kažeš, Hanumi, znaš šta je, ovog mjeseca ćemo a, a, malo skromnije živjeti, jer ja neću raditi, ja ću dati otkaz. Allah to ne traži. Onoliko koliko si kadar, a jedna tvoja proučena stranica Kur'ana, ili jedan to je dan koji postiš, onaj namaz koji u Ramazanu klanjaš, minimum koji daš kod Allaha Đalašanuhu može biti teži nego e, svi namazi koje je obavio neko drugi svi svi ovaj svi ramazan koje je neko drugi ispostio Allah zna najbolje Profesor, može li kratko objašnjenje u, u razlici između poslanika i vjerovjesnika? Može. Poslanik je čovjek, kažu islamski učenjaci da je poslanik čovjek kojem je Allah Đelešanuhu e, objavio novi vjerozakon. E, novi vjerozakon. A vjerovjesnik je čovjek koji je došao poslije tog poslanika i kojem je naređeno da taj vjerozakon e, oživi, da ga malo e, da poziva ljude u njega, da postupa prema tom vjerozakonu. Dakle, imamo poslanika, imamo Musa je bio poslanik, poslanik je bio Isa, Ibrahim, koji su dobili knjige. Bilo tu još poslanika, a vjerovjesnik je na nešto nižem stepenu od poslanika <coughs> u tom pogledu. E, Zato kad se, kad se kaže, za primjer, kažemo uvijek vjerovjesnik Junus, jer njemu nije dostavljen, on nije bio poslanik, on je vjerovjesnik. Vjerovjesnik Zekerija, vjerovjesnik Jahja, a zato kažemo poslanik Nuh, poslanik Isa, poslanik Musa, poslanik Ibrahim, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.